บุ๊กทูยี่สิบสามดวาเดสตอีทรีการเรียนภาษาต่างชาติ učiti strane jezike คุณเรียนภาษาสเปนมาจากไหนคะ Gdje ste naučili španski? คุณพูดภาษาโปรตุเกสได้ด้วยไหมคะ Znate li i portugalski? ค่ะ และดิฉันก็พูดภาษาอิตาเลียนได้ด้วยค่ะ Da, a također znam i nešto italijanski. ดิฉันคิดว่าคุณพูดได้ดีมาก Mislim da govorite vrlo dobro. ภาษาค่อนข้างคล้ายกันมาก Ti jezici su prilično slični. ดิฉันเข้าใจภาษามันได้ดี Dobro vas razumijem. แต่การพูดและการเขียนมันยาก ali govoriti i pisati je teško. ดิฉันยังพูดและเขียนผิดอีกมาก Još pravim mnogo grešaka. ทุกครั้งโปรดช่วยแก้ให้ดิฉันด้วยนะคะ Ispravite me molim uvijek. การออกเสียงของคุณดีมาก Vaš izgovor je sasvim dobar. คุณมีสำเนียงนิดหน่อย Imate mali akcenat. คนฟังสามารถรู้ว่าคุณมาจากไหน Prepoznaje se odakle dolazite. ภาษาแม่ของคุณคือภาษาอะไรคะ Koji je vaš maternji jezik? คุณเรียนหลักสูตรภาษาหรือเปล่าคะ Idete li na kurs jezika? คุณใช้หนังสือเรียนเล่มไหนคะ Koji udžbenik koristite? ตอนนี้ดิฉันจำชื่อไม่ได้ค่ะ U ovom momentu ne znam kako se zove. ดิฉันนึกชื่อหนังสือไม่ออกค่ะ Ne mogu se sjetiti naslova. ดิฉันลืมไปแล้วค่ะ Zaboravio, zaboravila sam to.